Я вже, мабуть, піду. А мені можна поїхати додому, попрощатися зі своїми, переодягнутися. Про це вже домовляйтеся з Глібом Радіоновичем, вказує на Капелюшного. І він вестиме слідство по вашій справі. Одягаю плащ, тисну руку Глібові. Не дуже це приємно арештовувати людину. Нехай сьогодні цю процедуру проведе Гліб Капелюшний.